educado.net dudec iara. En decembro du la mond conata reteio educado.net farigis dudec iara. Gi iam estas parto de la historio de la esperanta culturo, ca ne devas seriose pensi pritiu jubileo. Uno gia speciala traito vecas nian atenton gi estas profesie administrata. Gi celas ne nur helpi esperanto instruistoin cae mem lernantoin, sed li veri studoin cae culturajoin, faciligi interchangion de espertoi cae didacticae materialoi, stimuli ciutagan usadon de la lingvo, apogi el donadon de instruiloi. Gia dinamica proponado de novajoi, cae temoi estas mirinde amplexa sub la cefa gvidado de la brila Katalin Kovac. Oni povas centro higo aserti che educado.net malfermis novan voion por esperanto en la dudec unua iarcento, kiel nur mal multae iniciatoi successis fari. En tempo kiam multae esperantistoi contestas la eblezon che nia movado dauros sur base de tradizia i cluboi cae de tradizia i landa kai asozioi, i associoi la reteio sen dube montras alternativan vojon ciurilate la jusa jubileo devas esti festata cune cun profunda danco kai respecto alla institucio fondumo por esperantologiai studoi Esperantic Studies Foundation, ESOFO. Ce estas la vera gardangelo de educado.net. Gia grava subtenanto. cae ne nur, anto aliei gravai reteioi, ricevas gian subtenadon. Lernu.net, textaro, nitobe simposioi, agado ce unuiginte nazioi en Noviorco, cae aliei. Gi existas danke al mondo mondonazoi, ca estas fortega argumento de tiui, kiui antauvidas che la estontezzo de la esperantae lingvo cae culturo dependos de profesia laboro cae sage administrata capitalo. Esofo estis fondita en la iaro 1968 fare de la clar vida e Jonathan Poole James Lieberman kai Humphrey Tunkin, verae pioniroi. Esperanto venkis kiel lingvo kaj movado, ne nur pro giai bonae lingvae qualitoi kaj la personezzo de Zamenhof. Kelkaj ocasajoi, lau longe de gia historio, decide influis gian pluan vivon kaj ricicion. Oni povas facile memori pri kelkaj la unua mond congresso en Bologna Cemaro, quiu inauguris imponan serion. La fondo de Universala Esperanto Asocio, quiu farigis la heimo de multe generatioi da esperantistoi. Sen nazietza asocio tut monda, quiu montris che esperantistoi revas pri iu pli sana sociordo. La heroe el donisto tra la mondo qui fidis per la lingvo kiel perillo de vera vivanta culturo. Internazia Ligo de Esperantiste instruistoi i lei kai aliei. Educado.net en la dudec unua iarcento audacis montri creo povan manieron labori por Esperanto. Post dudec chiaroi gi annonsas che gi iam besonas reformuladon cele al actualigo cae plida efficetso. Por tio gi alvocas cies apogon, cae gi iam clare montris che gi meritas plenan apogon.